Hori da, enediz enpresari jadanik gutun bat elarazi zion herriko etxeak, kontseiluaren adostasunarekin, kontagailuak jendearen gogoz kontra instalatzea etzuela onartuko azpimarratuz. Jazarpen telefonikoak segitzen du eta kontagailuak instalatzen ari da enediz enpresa. Okerrago dena, kontzentragailuak ere instalatzen ditu, baiona txipiko ama eskolaren ondoan adibidez, berrogeita mar bat etxeren datuak biltzen dituena. Eskola eremu batean, arriskutsuegia dela <laughs> Excellente question. Qu'est-ce qu'il faut faire J'ai pas de réponse. Il faut en parler. Il faut vraiment en parler, il faut euh, informer la population, il faut que tout le monde sache ce qui se passe. On n'a pas besoin de ça. Gehitu du ere, kontagailu horiek ez dutela deusetarako balio hiritar arrunt batentzat, gehiago kontrolatua izatea espada. Enedis dit elle-même qu'elle euh, est un agent du big data, c'est-à-dire que il collecte des données pour les vendre. Et ces données, ce sont les nôtres. Et on n'a pas du tout envie de leur donner nos données. <laughs> pour pouvoir recevoir de la pub. Jean René Etxegarai arrunt bat etorri da oposizioaren erranekin eta enedizekin bilkura bat egitea proposatu du oposizioko kideak ere bertara gomitatuz.